illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเรื่องพระองคุลีมาน อังกุลิมาละสุตตะ มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ อยู่ในพระเชตวัน อารามของท่านอนาถบินได้กะเศรษฐี ในเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลในแว่นแคว้นของพระเจ้าพระเสนที่โกศลมีโจรชื่อว่า อังคุลิมาน เป็นคนหยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตี ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย องคุลีมานโจรนั้น กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้าน กระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคม กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้าง เขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้ว เอานิ้วมือมาร้อยเป็นบวงส่งไว้ On one occasion, the blessed one was living at Savatthi in Jeta's grove Anatha Bindika's bark. Now, on that occasion, there was a bandit in the realm of King Pasenti of Kosala, named Angulimala, who was murderous, bloody-handed, given to blows and violent, merciless to living beings, villagers, towns, and districts were laid waste by him. He was constantly murdering people, and he wore their fingers as a garland. ในครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินตบาทในอย่างนครสาวัตถีครั้นในเวลาเป็นภายหลังอาหาร เสด็จกลับจากการบินตบาทแล้ว ทรงเก็บเสนาสนะ ถือบาทและจีวร เสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลีมานโจรซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว์ พวกชาวนาที่เดินมา ได้เห็นพระผู้มีพระภาค เสด็จไปตามทางที่องคุลีมานโจรซุ่มอยู่ จึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาค อย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสมณะ อย่าเดินไปทางนั้น ที่ทางนั้นมีโจรเชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนเลือด ปักใจในการฆ่าตี ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย องคุลิมานโจรนนั้น กระทำหมู่บ้าน นิคมชนบท ไม่ให้เป็นหมู่บ้าน นิคมชนบท เขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้ว เอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ข้าแต่ท่านสมณะ พวกบุรุษสิบคนก็ดียี่สิบคนก็ดีสามสิบหรือสี่สิบคนก็ตาม ย่อมรวมเป็นพวกเดียวกัน เดินทางนี้ แม้บุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลีมานโจร เมื่อชนพวกนั้น กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาค ก็ทรงนิ่งเสด็จดำเนินต่อไป Then when it was morning the blessed one dressed and taking his bowl and outer robe went into Savatthi for alms. When he had wandered for alms in Savatthi, and had returned from his alms round after his meal, he set his resting place in order, and taking his bull and outer robe, set out on the road leading towards Angulimala. Cowherds, shepherds, ploughmen, and travelers saw the blessed one walking along the road leading towards Angulimala, and they told him, "Do not take this road, recluse, on this road is the bandit Angulimala, who is murderous, bloody-handed, given to blows and violent, merciless to living beings. Villages, towns, and districts have been laid waste by him. He is constantly murdering people, and he wears their fingers as a garland. Men have come along this road in groups of 10, 20, 30, and even 40. But still they have fallen into Angulimala's hands. When this was said, the blessed one went on in silence. แม้ครั้งที่สอง พวกคนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาอีกกลุ่มหนึ่ง ก็ได้กราบทูล อย่างเดียวกันกับครั้งแรก พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่ง ได้เสด็จไปแล้ว แม้ครั้งที่สามพวกคนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว์ และชาวนา อีกกลุ่มหนึ่ง ก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาค อย่างเดียวกันกับครั้งแรก พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่ง ได้เสด็จไปแล้ว for the second time, and for the third time, the cowherds, shepherds, p l o u s h m e n and travelers told these to the blessed one. But still the blessed one went on in silence. องคุลีมาโจนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลก็ได้มีความดำริอย่างนี้ว่า น่าสัจจจริงหนอ ไม่เคยมีเลย พวกบุรุษสิบคนก็ดียี่สิบคนสามสิบคน หรือสี่สิบคนก็ตาม ก็ยังต้องรวมเป็นพวกเดียวกัน เดินทางนี้ แม้บุรุษพวกนั้น ก็ยังถึงความพินาศพระมือของเรา เอ ก็สมณะผู้นี้ไม่มีเพื่อน ชะรอยจะมาข่ม ถ้าใคร เราจะพึงปลงสมณะนี้เสียจากชีวิตเถิด ในที่นั้น องค์เลมานโจรก็ได้ถือดาบและโล่ผูกชอดธนูและแล่งสอน เดินตามพระผู้มีพระภาคไปทางข้างหลัง The bandit Angulimala saw the blessed one coming in the distance. When he saw him, he thought, "It is wonderful." It is marvelous. Men have come along this road in groups of ten, twenty, thirty, and even 40. But still they have fallen into my hands. But now this recluse comes alone, unaccompanied, as if forcing his way. Why shouldn't I take this recluse life? Angulimala then took up his sword and shield, buckled on his bow and quiver, and followed close behind the blessed one. ในครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงบันดาลอิทธาพิสังขาร โดยประการที่องคุลีมานโจร จะวิ่งจนสุดกำลัง ก็ไม่อาจทันพระผู้มีพระภาค ผู้เสด็จไปตามปกติได้ องคุลิมานโจรได้มีความคิดดังนี้ว่า น่าสะใจจริงเนาะไม่เคยมีเลย ด้วยว่าเมื่อก่อน แม้ช้างกำลังวิ่ง แม้ม้ากำลังวิ่ง หรือรถกำลังแล่น กวางเนื้อสายกำลังวิ่ง เราก็ยังวิ่งตามจับได้ แต่ว่าในบัดนี้ เราวิ่งจนสุดกำลัง ก็ยังไม่อาจทันสมณะนี้ ซึ่งเดินไปตามปกติ องคุลิมานโจรจึงหยุดยืน กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่า จงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อน องคุลิมาน เราหยุดแล้วท่านเล่าจงหยุดเถิด Then the blessed one performed such a feat of supernormal power that the bandit Angulimala though running as fast as he could, could not catch up with the blessed one who was walking at his normal pace. Then the bandit Angulimala thought, "It is wonderful, it is marvelous. Formerly, I could catch up even with a swift elephant and seize it. I could catch up even with a swift horse and seize it. I could catch up, even with a swift chariot, and seize it. I could catch up, even with a swift deer, and seize it. But now, though I am running as fast as I can, I cannot catch up with the recluse, who is walking at his normal pace. Then he stopped and called out to the blessed one. Stop, recluse, stop, recluse. I have stopped, Angulimala. You stop too. ในครั้งนั้นองคุลีมานโจรมีความคิดว่า พวกสมณะสากยบุตรเหล่านั้น มักเป็นคนพูดจริง มีปฏิญญาจริง แต่สมณะรูปนี้ เดินไปอยู่เดียว กลับพูดว่า เราหยุดแล้วอุงคุลีมานเล่า ท่านจงหยุดเถิด ถ้าไรเราจะพึงถามสมณะรูปนี้ดู องคุลีมานโจรจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าดูก่อนสมณะ ท่านกำลังเดินไป ยังกล่าวว่าเราหยุดแล้ว และท่านยังไม่หยุด ยังกล่าวกับข้าพเจ้า ผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุด ดูก่อนท่านสมณะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่าน ท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าไม่หยุดเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบด้วยคำที่ผู้เป็นคาถาว่า ดูก่อนนุงกลีมานเราวางอาทยาในสรรพสัตว์ได้แล้ว จึงชื่อว่า หยุดแล้วในการทุกเมื่อ ส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลาย ราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุด Then the bandit Angulimala thought, These recluse sons of the Sakyans speak truth, assert truth, but though this recluse is still walking, he says, I have stopped, and you stop too. Suppose I question this recluse. Then the bandit Angulimala addressed the blessed one in stanza. While you are walking, recluse, you tell me you have stopped. But now, when I have stopped, you said I have not stopped. I ask you now, O oh recluse, about the meaning. How is it that you have stopped and I have not? Then the blessed one replied in stanza. Angulimala, I have stopped forever. I abstain from violence towards living beings, but you have not restrained towards things that live. That is why I have stopped, and you have not. ในที่นั้นองคุลิมานโจร ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ท่านสมณะท่านอันเทวดาและมนุษย์ บูชาแล้วสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มาถึงป่าใหญ่ เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้า สิ้นกาลนานหนอ ข้าพเจ้าจะประพฤติละบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของท่านเมื่อองคุลีมานโจรกล่าวดังนี้แล้ว ได้ทิ้งดาบและอาวุธ ลงในเหวลึกที่มีหน้าผาโกรกชัน ได้ถวายบังคม ที่พระบาททั้งสอง ของพระผู้มีพระภาคทูลขอบรรพชากับพระสุคตณนะที่นั่นเอง พระผู้มีพระภาค ทรงประกอบด้วยพระกรุณา แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลก ได้ตรัสกับองคุลิมานโจรในเวลานั้นว่า ธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้ นี่แหละเป็นภิกษุภาวะ ขององคุลิมานโจรนั้นเดนัง n ุลีมาลาส replied, "Oh, at long last, this recluse, a venerated sage, has come to the great forest for my sake, having heard your stanza teaching me the Dhamma." I will indeed renounce evil forever. So saying, the bandit took his sword and weapons and flung them in a gaping chasm's pit. The bandit worshipped the sublime one's feet, and then and there asked for the going forth. The enlightened one, the sage of great companion, the teacher of the world, with all its deva, addressed him with these words: "Come, p i k u And this is how Angulimala came to be a p i k u ในครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค มีพระองค์กุริมานเป็นปัจฉาสมณะเสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถีกลับไปโดยลำดับ ถึงพระนครสาวัตถีแล้ว ประทับอยู่ณนะเจตวัน รามของท่านนานาตะบินทิกาเศรษฐี Then the blessed one set out to wander back to Savatthi with Angulimala as his attendant. Wandering by stages, he eventually arrived at Savatthi, and there he lived at Savatthi in Jeta's Grove อนันตบินทิกาสปาร์กก็สมัยนั้น มูมหาชนประชุมกัน ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงเสียงอื้ออึงว่า ข้าแต่สมุติเทพ ในแว่นแคว้นของพระองค์ มีโจรชื่อองคุลิมาน เป็นคนหยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนเลือด ปักใจในการฆ่าตี ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย องคุลิมานโจรนั้น กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้าน กระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคม กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบท เขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์ แล้วเอานิ้วมือ ร้อยเป็นพวงทรงไว้ ขอพระองค์จงกำจัดมันเสีย Now, on that occasion, great crowds of people were gathering at the gates of King Pasente's inner palace, very loud and noisy, crying, "Sir, the bandit Angulimala is in your realm. He is murderous, bloody-handed, given to blows and violent, merciless to living beings. Villages, towns, and districts have been laid waste by him. He is constantly murdering people, and he wears their fingers as a garland. The king must put him down. ครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เสด็จออกจากนครสาวัตถีด้วยกระบวนม้าประมาณห้าร้อยเสด็จเข้าไปยังพระวิหารเจตวัน แต่ยังหัววันทีเดียว ได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วประทับนั่งณนะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง Then in the middle of the day the king Pasenti of Kosala drove out of Savatthi with a cavalry of 500 men and set out for the Jeta grove. Then he went to see the blessed one After paying homage to the Blessed One, he sat down one side. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระชาเปรนที่โกศล ในที่นั้นอย่างนี้ว่ามหาบพิษ พระชาแผ่นดินแห่งมคตจอมเสนา ที่ชื่อว่าพิมพิสาร ทรงทำให้พระองค์ขัดใจหรือหนอ หรือเจ้าลิชวีแห่งเมืองเวสาลี หรือว่าพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ เหล่าอื่นเล่า Then the blessed one said to the king, What is it, great king? Is the king Seniya Bimbisara of Maganta attacking you? All the lichavis of Vesali, all other hostile kings? แต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคต ผู้จอมเสนาที่ชื่อว่าพิมพิสาร ก็ไม่ได้ทำให้หม่อมฉัน ขัดเกือง แม้เจ้าลิชวีแห่งเมืองเวสาลี ก็ไม่ได้ทำให้หม่อมฉันขัดเกือง แม้พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่น ก็ไม่ได้ทำให้หม่อมฉันขัดเกืองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่ในแว่นแกว้นของหม่อมฉัน มีโจรชื่อว่าองคุลีมาน เป็นคนหยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตี ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย องคุลีมานโจนั้น กระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้าน กระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคม กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบท เขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์ แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ มอมฉันจะกำจัดมันเสีย Then King Pasenti replied, Venerable sir, King Seniya Bimbisara of Magandha is not attacking me, nor are the Lishavis of Vesali, nor are other hostile kings, but there is a bandit in my realm named Angulimala, who is murderous, bloody-handed, given to blows and violent, merciless to living beings, villages, towns, and districts have been laid waste by him. He is constantly murdering people, and he wears their fingers as a garland. I shall put him down, Venerosa. มาบพิษถ้ามาบพิษ จะได้เห็นองคุลีมาน ผู้ปลงผมและหนวด คลองผ้าย้อมน้ำฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต เว้นจากการฆ่าสัตว เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการพูดเท็จ ฉันพัฒหารเบียงหนเดียว ประพฤติปรมจัน์มหาบพิษจะพึงกระทำอย่างไรกับเขา ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันก็จะพึงไหว้ พึงลุกรับ พึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะ พึงบำรุงเขาด้วยจีวร บินดาบาดเสนาสนะ และขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลาย หรือพึงจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ก็แต่ว่า องคุลิมานโจรนนั้นเป็นคนทุศีลมีบาปธรรม จะมีความสำรวมด้วยศีลเห็นป่านนี้แต่ที่ไหนเล่าพระเจ้าข้า Great King suppose you were to see that Angulimala had shaved off his hair and beard, put on the s t f f r n robe and gone forth from the home life into homelessness, that he was abstaining from killing living beings, from taking what is not given, and from false speech, that he was eating only one meal a day, and was celebrate, virtuous, of good character. If you were to see him thus, how would you treat him? Venerable sir, we would pay homage to him, or rise up for him, or invite him to be seated, or we would invite him to accept robes, alms food, a resting place, or medicinal requisites, or we would arrange for him lawful guarding, defense, and protection. But Venerable how could such an immoral man, one of evil character, even have such virtue and restraint ก็ในสมัยนั้น ท่านพระองค์กุลิมาน นั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคก็ยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ตรัสบอกพระชาประเสนที่โกศล ว่า มาบพิษนั่นแหละองคุลิมาน ในลำดับนั้น พระชาประเสนที่โกศล ทรงมีความกลัวหวาดวันโลมชาติจูชัน พระผู้มีพระภาคทราบว่าพระเจ้าเปรตที่โกศล ทรงกลัวหวาดวันมีโลมชาติจูชันแล้ว ก็ได้ตรัสกับพระเจ้าเปรตที่โกศลอย่างนี้ว่า อย่าทรงกลัวเลย มหาปพิธอย่าทรงกลัวเลยภัยแต่องคุลีมานนี้ไม่มีแก่มหาปพิธ Now, on that occasion, the venerable Angulimala was sitting not far from the blessed one. Then the blessed one extended his right arm and said to the king Pasenti of Kosala, "Great king, this is Angulimala." Then King Pasenti was frightened, alarmed, and terrified Knowing this, the blessed one told him, "Do not be afraid, great king. Do not be afraid. There is nothing for you to fear from him." ในที่นั้น พระชจ้าประเสนที่โกศล ทรงระงับความกลัว ความหวาดหวัน่นและลมประชาจูฉันได้แล้ว ก็จึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระองคุลิมานทำความคุ้นเคยกันแล้ว ็ได้ตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพระเจ้าจะทำความขวนขวาย เพื่อจีวร บินาบาต เสนาสนะและกีรนะปัจจัยเภสัชบริการ แก่พระผู้เป็นเจ้า ก็ในสมัยนั้น ท่านพระองค์คุลิมานถือการอยู่ป่าเป็นวัด ถือการบินาบาตเป็นวัด ถือผ้าบางสกุลเป็นวัด ถือผ้าสามผืนเป็นวัด ท่านพระองคุลีมานจึงได้กล่าวกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่า อย่าเลยมหาปพิษไตรจีวรของอัตมาภาพบริบูรณ์แล้ว Then the king's fear, alarm, and terror subsided. He went over to Venerable Angulimala, finishing the cordial talk. Then he made his offer, saying, Bante, let you rest in content. I shall provide robes, arms, food, resting place, and medicinal requisites for you, venerable. Now, at that time, the venerable Angulimala was a forest dweller, an alms food eater, a refuge rock warrior, and restricted himself to three robes. He replied to the great king, Enough, great king, my three robes are complete. ครันั้น พระเจ้าเปรตที่โกศลก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าสะจันจริง ไม่เคยมีมาเลย ที่พระผู้มีพระภาค ทรงทรมานซึ่งบุคคล ที่ใครๆทรมานไม่ได้ ทรงยังบุรุษที่ใครๆให้สงบไม่ได้ ให้สงบได้ ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้ดับไม่ได้ ให้ดับได้ เพราะว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดได้แม้ด้วยอาทยาแม้ด้วยสัตรา แต่ผู้นั้นพระผู้มีพระภาค ทรงทรมานได้โดยไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้สัตรา เมื่อพระเจ้า ประเสนที่โกศลตรัสดังนี้ Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานี นำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศก จังหวัดอุดรธานี